اللهم يا حافظ احفظني واحفظ إخواني وأخواتي وأصدقائي وصدائقي وأحبائي وأحبابي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم من أرادنا بسوء فاردده ومن كاد لنا بكيد فكد ومن مكر بنا فامكر به ومن بغى علينا بمهلكه فاهلك اللهم فاعنا على من عادانا وادفع عنا من تجاوز علينا واطفئ نار من شب لنا وقده واكفنا شر كل الاشرار وادخلنا في حصنك الحصين من شر ومن مكر خلقك اجمعين وادفع عنا عتو الكفره وكيد الفجره واجعلنا في سترك الواقي وكنفك الباقي واكفنا امري الدنيا والاخره وصدق ظننا بك يا شفيق وفرج عنا كل هم وغم وضيق Ey kendisine gönülden inanan kullarını her zaman koruyup gözeten Allah'ım! Ben naçar kulunu, kadın erkek, bütün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve sevdiklerimizi önümüzden arkamızdan, sağımızdan solumuzdan gelecek tehlike ve musibetlerden muhafaza buyur. Ey Rabbimiz! Hakkımızda kötülük düşünenlere fırsat verme. Sana iman etmiş masum kullarının aleyhinde entrika çevirenlerin komplolarını başlarına yık. İnananlara oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını boz ve bize haksızlık yapıp zulmedenlere hadlerini bildir. Yüce Allah'ım, bize düşmanlık yapanlara karşı sen bizim müinimiz ol. Haddini aşıp hukukumuza saldıran mütecavizlerin şerlerini üzerimizden defet ehli iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerir insan varsa, sen bizi onların şerlerinden ve tuzaklarından koru. Senin o zarar verilemeyen ve ulaşılamayan himayene bizleri de dahil eyle. Kafirlerin azgınlıklarını, facirlerin entrikalarını başımızdan defet. Bizleri, ebedlere kadar devam edecek olan himayen altına al. Dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla. Ey şefkati ve merhameti, varlığı bütünüyle kucaklamış Rabbimiz! Hakkında beslediğimiz hüsnü zanlarda bizi tasdik et. Et de biz çaresiz kullarını her türlü endişe, gam, üzüntü, keder ve sıkıntıdan hala seyle. Amin.